الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد Uvažna braćo, poštovani sestre, uvažni gledatelji, srijeda, naš stalni termin u kojem se družimo sa knjigom Rijadu Salihin, Vrtovi povožnjaka. Večeras otvaramo jedno interesantno i lijepo Mm, poglavlje, poglavlje koje nam je potrebno nekoliko puta dnevno. O čemu se radi? Imam Nevi Rahmetullah Alihi na e, 419. stranici za one koji imaju knjigu ovog formata. E, počeo je sa novim poglavljem Selam islamski pozdrav. <clears throat> Imam Nevi Rahmetullah Alihi posvetio je posebno e, poglavlje u kojem je govorio o, o islamskom pozdravu selamu, o međusobnom rukovanju muslimana prilikom susreta i o e, traženju dozvole prilikom ulaska u kuću. Tri poglavlja koja su usko vezana, imam Nevi Rahmetullah Jalehi stavio ih je u jedno te isto poglavlje. <clears throat> E, svakako, Islam u svom savršenstvu, u svojoj univerzalnosti, nije ostavio niti jednu stvar, a da je nije detaljno pojasnio, pa tako isto i međusobno pozdravljanje ljudi, Islam je i definisao i za taj islamski pozdrav selam vezani su doista, doista mnogi propisi. U osnovi nazivanje selama assalamu alaikum znači mir vama. Da osoba koja sreće drugu osobu jednostavno želi da mu kaže što se tiče mene, u pogledu mene, o ti koji dolaziš meni u susret, ti si siguran i u miru i u blagostanju. Esselamu alejke, mir neka je na vas, wa alejkumu selam, i vi također neka ste u miru i blagostanju. Pa je Islam propisao e, ljudima prilikom susreta da jedni drugima nazivaju selam, a evo kazali smo otprilike šta znači prijevod selama. Prije nego počnemo komentarisati hadise i kuranske ajete koje, e, koje imam Nevi Rahmetullah Jalih uvrstio ovo poglavlje, smatram pametnim i potrebnim da spomenimo rezimiran nekoliko propisa vezanih za ovo poglavlje, a nakon toga ćemo lagano e, krenuti sa ovim poglavljem. Prva stvar, <clears throat> kada je u pitanju nazivanje selama, kažu islamski učenjaci shodno argumentima Kur'ana i sunneta, pohvalno i lijepo, pohvalno i lijepo da čovjek prilikom susreta brata muslimana da mu nazove selam. Znači pohvalno i lijepo, nije obaveza. Znači ako bi se dvojica ljudi sreli i prošli, ne bi niko nikog poselamio, oni nisu griješni. Ali je pohvalno i lijepo da čovjek nazove drugom muslimanu selam, eselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Kada već selam bude nazvan, osobi kojoj je nazvan selam je obaveza stroga vađib da odgovori. Poslije ćemo spomenuti argumente koji na to ukazuju. Ono što je nama bitno sada da zapamtimo, početak selama, ona osoba koja prva naziva selam, je znači dobrovoljno, pohvalno i lijepo djelo. Ali kada već bude selam nekom i nazvan, odgovoriti na selam je obaveza i vađib. To je prvi propis koji večeras treba da spomenu. Druga stvar, e, u sunnetu Božeg poslanika nalazimo da postoji tri različita načina i tri različite metode nazivanja selama. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. To je jedan način nazivanja selama. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh drugi način Assalamu alaikum wa rahmetullah i treći način Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To su tri načina nazivanja selama i svaki od ovih načina je, ako Bog da validan, s tim što onaj najduži, najpotpuniji, za njega je najveća nagrada, kao što ćemo vidjeti u vjerodostojnim hadisima Božih poslanika, alaihi salatu wasalam. <clears throat> Ono što su islamski učenjaci spomenuli u pogledu propisa nazivanja selama jeste da čovjek ako bi došao kod velike grupe ljudi, kod ljudi koji razgovaraju, ne čuju njegov selam, pohvalno je, a ne obaveza, da čovjek tri puta ponovi selam. Pa pretpostavimo da je čovjek došao pred neki veliki skup pa će kazati u jednom pravcu Esselamu alaikum, Esselamu alaikum, Esselamu alaikum. Ponovit će selam tri puta, tako je činio Boži poslanik alaih salatu selam, <clears throat> Isto od propisa koji su nažalost velika nepoznanica mnogim muslimanima jeste da je sunneti lijepo i pohvalno nazivati selam muslimanima koje čovjek i zna i koji ne zna. Nerijetko, se, nerijetko nam se dešava da čovjek se selami i naziva selam samo ljudima koji zna. Bez obzira što zna da su muslimani. Mi ne govorimo o situaciji kada čovjek ide ulicom gdje živi u državi gdje je možda 50% muslimana, 50% nemuslimana. Već govorimo o situaciji kada se čovjek nalazi u društvu gdje apsolutno zna da su svi muslimani. Primjer radi čovjek kada je u džami, kada iziđe nakon džume, nakon bajrama i tako dalje. Znači u situacijama kada čovjek zna da su sve ljudi oko njega muslimani, propisano i sunnete da naziva se selam ljudima i koje znamo i koje ne znamo. Nažalost, mi živimo u vremenu kada ljudi jedni drugima nazivaju selam samo ako jedni drugi znaju u privatnom životu. Od propisa koji se vezuju za ovo poglavlje jeste i e, da je Boži poslanik pojasnio e, ko će kome nazivati e, ko će nazivati selam, pa kaže Allah poslanik, ako neko je jahač, neko jahač, a čovjek drugi je pješak, onaj koji jaha, on će nazvati selam i on bi trebao da nazove selam onome ko pješači. Onaj ko pješači trebao bi da nazove selam onome ko sjedi, ko se ne kriči. E, pojedinac će nazvati selam većoj skupini ili manja skupina će poselamiti veću skupinu i mlađi insan će nazvati selam starijoj osobi. Sve su to znači propisi koji su spomenuti u hadisima Božih poslanika, ali se letu selam, pa znači kažemo jahač ili u današnje vrijeme, znači čovjek koji se vozi autom, nazvaće selam onome ko pješači. Onaj ko pješači, on bi trebao da nazove selam osobi koja sjedi, koja se ne kriječi. E, pojedinac treba da poselami grupu, a isto tako omladinac ili mlađa osoba treba da poselami starijeg insana. <clears throat> Isto tako, e, u sunnetu Božeg poslanika, ali se leto selam, nalazimo da je lijepo i sunnet poselamiti i malehnu djecu. Allah poslanik, ali se selam, kada bi prolazio pored djeci, posvetio bi njima posebnu pažnju pa bi ih poselamio islamskim pozdravom, selamom. Isto tako, jedna od nepoznanica jeste da se može, nije obaveza, ali se može poselamiti selamom i čovjek koji klanja. Pa primjer radi, uđemo u nečiju kuću i zatekli smo čovjeka kako klanja, možemo kazati Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Ili uđemo u džamiju, a našli smo, zatekli smo nekog čovjeka kako klanja tahijetul mesu ili klanja sunnete, možemo tom čovjeku nazvati, sun, e, možemo mu nazvati selam, svakako on neće odgovoriti riječima, već kao što kažu islamski učinjaci, pratići hadise Božijeg poslanika u slučajima kada su mu ljudi nazivali selam, a on je klanjao, može se odgovoriti na način da čovjek i šareti rukom. Ako mu neko nazove selam, a on klanja, kaže selamu alaikum, čovjek će odgovoriti podizanjem ruke, podizanjem prsta ili klimanjem glave. Sve su to validni načini zabilježeni u vjerodostojnim hadisima Božih poslanika, ali se letu selam, da su ashabi nazivali Božim poslaniku selam kada bi on klanjao, pa u nekim predajama stoji da bi on poselamio i prstom, u drugim da bi poselamio rukom, a u trećim predajama stoji da bi ih poselamio, odgovorio bi znači na njihov selam klimajući glavom. Isto tako, Interesantna stvar, dosta nam se puta desi da čovjek dođe nam neko i kaže poselamio te taj i taj. Da li je propisano poslati selam po nekomi i ako nam je već neko poslao selam, kakav je propis? E, dozvoljeno u islamu poslati selam po nekom određenoj osobi. Bili smo sa nekim insanom, pitali smo ga gdje ide i kaže idem kod tog i tog, pa mu mi kažemo prenesi moje selame, poselami ga od mene. Pa kažu islamski učenjaci, Obaveza mu je, ako se sjeti, ako se sjeti da prenese taj tvoj selam, a onog momenta kada on njemu prenese selam, insanu je obaveza da odgovori. Imamo dvije obaveze, odnosno imamo tri propisa. Dozvoljeno je, a možemo kazati i lijepo je u islamu, poslati nekom selam. Tako što ćemo, e, ako smo bili sa nekim insanom i kaže idem kod tog i tog, kažemo mu po selami ga od mene prenesimo moje selame. To je dobrovoljna i dobra stvar. Osoba koja je ponijela taj selam kao obavezu, kažu islamski učinjaci, ako je svjesna, ako je svjesna, ako nije zaboravila, obaveza joj je da prenese taj selam, a insan kojim je poslan selam, onog momenta kada ga poselami, kada mu prenesu selam, obaveza mu je da odgovori na selam, E, odgovor na selam, odno opet hadisima Božeg poslanika, ali se letu selam, ako nam dođe neko i kaže poselamio te taj i taj, odgovorit ćemo na način wa alejke, wa alejke, wa alejhi selam. Wa alejke, wa alejhi selam, neka je mir i na tebe i na njega. Znači ako nam neko dođe i kaže poselamio je te taj i taj prijatelj, mi ćemo odgovoriti na način da kažemo wa alejke, wa alejhi selam. Wa alejke, wa alejhi selam. <clears throat> Isto tako, jedna od stvari koja je nepoznanica u ovom poglavlju jeste činjenica da velik broj ljudi prilikom ulaska u sjelo e, nazove selam. Iako velik broj muslimana udaljio e, se od tog selama, pa ćemo vidjeti da ljudi nazivaju razno razne neke druge onaj pozdrave. U osnovi prvo bi čovjek trebao da nazove selam, a nakon toga ako hoće još neki drugi pozdrav kao E, šta ja znam, jeste se naspavali, kako ste i tako dalje. E, ali ono što želimo spomenuti ovdje, da je spomenuti u vjerodostojnim hadisima da čovjek prilikom izlaska iz sjela, nakon što napušta nečiju kuću, da treba završiti svoje sjelo sa selamom. Čak je došlo u vjerodostojnom hadisu da kaže Boži poslanik, onaj prvi selam prilikom ulaska nije ništa prioritetnije od onoga kada mi izlazimo. Pa treba oživljavati ove sunnete da čovjek kada dolazi kod nekog eselamu alaikum i kada izlazi od njega, od njegove kuće, iz njegove radnje, opet eselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Velik broj ljudi, muslimana, e, kako naših bošnjaka, tako i muslimana u cijelom svijetu ne praktikuje ovaj sunnet ljudi prilikom izlaska ne selam jedni drugi ovim islamskim načinom selamljenja, pa je propisano muslimanima prilikom dolaska nekome, prilikom znači susreta i prilikom odlaska. Čak ćemo vidjeti u Hadisme Božeg poslanika do te mjeri da Allah poslanik preporučio da ako dvojica ljudi šetaju, idu, pa naiđe drvo i oni se rastavi. Kaže, ako se opet njih dvojica sretnu, propisano je i lijepo je da poselame jedan drugog. Esselamu alaikum rahmetullah. Pogledajte koliko, koliko propisa i koliko hadisa Allah poslanik alaih salatu selam izrekao je samo o islamskom pozdravu selamu. <clears throat> E, prilikom e, selamljenja i prilikom susreta pohvalno i lijepo je da se muslimani rukuju, da se muslimani rukuju muškarci sa muškarcima, žene sa ženama ili muškarci sa ženama s kojima ne mogu da stupe u brak zato što su im to bližnje rodice. Znači, pohvalno je i lijepo da muškarci se rukuju sa muškarcima, žene sa ženama. Imamo u vjerodostojnim hadisima da je Boži poslanik kazao kada se dvojica ljudi sretnu i poselame se, uzvišeni Allah im oprašta grijehe. E, muškara će selamiti muškarce, žena će se rukovati i selamiti sa ženama, a muškarac ili žena se mogu rukovati samo u slučaju ako su bližnja rodbina do te mjeri da ne mogu ustupiti E, u brak, to jeste da je muškarac mahrem ženi, a čovjeku muslimanu, muškarcu se nije dozvoljeno rukovati sa ženama koje, hajde da kažemo, nisu njegove rodice, kao što nije muškarcu, tako isto nije ni ženama. Znam da je to jedan veliki, veliki problem, e, jedna velika praksa koja se ukorijenila u mnogim muslimanskim sredinama, ali propis je propis. Allah kada mu dolazile žene da daju prisegu, još je on bio, hajde da kažemo, poslanik i on je bio vrhovni vođa, imao je određene e, privilegije u svome društvu nad ostalim ljudima, opet, znači kada mu žene pružile ruku, kazao bi ja se ne rukujem sa ženama. Svakako, taj e, da ga nazovemo nelijepi običaj koji se ukorijenio u islamskim društvima i muslimanskim sredima, treba ga iskorjenjivati na način da ćemo naše sestre muslimanke podučavati da ne pružaju ruku muškarcima, a isto tako muškarce podučavati da ne pružaju ruku ženama jer je to strogo zabranjeno. <clears throat> Nakon toga e, vraćamo se ovom našem poglavlju, e, počinjemo od 419. stranici, E, vrijednost nazivanja selama i naredba o njegovom širenju. E, Imam Nevi citirao nam je na početku kuranske ajati suri En-Nur gdje kaže uzvišeni Allah o vjernici. U tuđe kuće ne ulazite dok dopuštenje ne dobijete i dok u kućanima selam ne nazovete. O vjernici, ovi koji vjerujete u Allaha, ovi koji vjerujete u sudnji dan, u tuđe kuće. U tuđe kuće. Znači ovdje ne potpada propis za svoje kuće. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, u tuđe kuće ne ulazite dok dopuštenje ne dobijete. Ovo je jedan veliki propis, nažalost, celi groj ljudi, pogotovo u nekim ruralnim sredinama na selima. U gradovima je već drugačiji propis, ali e, drugačija praksa. Na selima jednostavno se desi da ti neko od komšiluka dođe i sjedni na seću i onda kaže selam aliku ima li pa kaže uzvišeni Allah o vjernici. Pogledajte kako Islam precizira i najsitnije stvari u ljudskom društvu. Kako se ne bi desilo da neko uđe u kuću, a e, domaćin te kuće nije spreman da ga prihvati ili se možda nalazi u situaciji u kakvoj ne bi želio da ga sretni. Možda je čovjek otkrivenog tijela, možda je kuća nije počišćena, pa je u islamu naređeno strogo da čovjek prije nego što uđe pokuca da traži dozvolu da nazove selam. Ako ne dobije dozvolu, treba da se vrati i ne smije da se i ne smije da se ljuti. Pa kaže uzvišeni Allah o vjernici, u tuđe kuće ne ulazite dok dopuštenje ne dobijete. U tuđe kuće, u svoju kuću smiješ ući, ne trebaš znači tražiti dozvolu jer je to tvoja kuća. Ali u tuđe kuće ne može se ulaziti osim da čovjek zatraži dozvolu, da nazove selam i znači ako mu se dozvoli uče, ako, se, ako mu se ne dozvoli, onda će se vratiti. Pa kaže uzvišeni Allah, o vjernici, u tuđe kuće ne ulazite. Ne ulazite, zabrana. Iz ovoga proizilazi da neko ko uđe u tuđu kuću, nije tražio dozvolu, učinio je haram. Nažalost, u velikom broju slučajeva na selima ljudi ulaze u kuće bez da traži bilo kakvu dozvolu ili eventualno ako naiđu da je kuća zaključana, tada se naljuti na svoga komšiju, što je neispravno, apsolutno neispravno. Pa kaže uzvišeni Allah, o vjernici, u tuđe kuće ne ulazite dok dopuštenje ne dobijete i dok ukućanima selam ne nazovete. Prije znači ulaska traži se dozvola i naziva se selam. To su smjernice uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. A vidjet ćemo da je poslije e, pojašnjeno u vjerodostojnim hadisma da Boži poslanik kaže i nema džu'ilal isti'zanu min ajli basar Traženje dozvole prilikom ulaska u nečiju kuću je učinjeno i propin zbog pogleda. Šta mislite čovjek uđe u tuđu kuću i zatekne čovjeka u nekoj situaciji u kakvoj ne bi volio da ga je zatekao? Možda sa svojom suprugom ili možda se preslači ili je kuća možda razbacana i tako dalje. Pa kaže Boži poslanik, doista je propisano traženje dozvoli u tuđu kuću zbog pogleda. Pogledajte kako islam savršen, kako islam lijep. Nije ostavio ništa što bi moglo pocijepati međuljudske odnose, a da to nije definisao. Zamislite kako bi se čovjek osjećao da mu neko uđe u kuću i zatekne njega u situaciju kako i ne bi volio da ga zatekne. Kako bi se osjećao prema tom čovjeku? Osjećao bi se povrijeđen, osjećao bi se da je ugrozio neko njegovu privatnost. Pa bi to poljuljalo njihove odnose. Pa je uzvišeni Allah znajući šta je najbolje za njegove robe naredio da se ne smije ulaziti u tuđu kuću dok se ne traži dozvola. Danas je to možda zvonce ili kucanje na vrata i tako dalje. I dok se selam ne nazove e, kućanima te kući. <clears throat> Kažu islamski učenjaci, pogledajte savršenstva islama. sodno opet hadisima Božih poslanika koji bilježi imame budavud da Božji poslanik kada bi tražio dozvolu da uđe kod nekog, kada bi čekao da gazda kući domaćin iziđe, sklonuo bi se, ne bi bio direktno na vratima. Kaže, stao bi ili na lijevu ili na desnu stranu. La ilaha illallah. Kako je islam lijep, kako je savršen. Jer čovjek ako stane pravo na vrata, kada čovjek otvori vrata, on odmah pogleda u njegovu kuću šta tamo ima. Može vidjeti njegovu suprugu, njegovu čerku, možda može vidjeti nešto što ne treba da vidi. Pa je u poslanik svojom praksom pojasnio i potvrdio da čovjek kada traži dozvolu neće stajati pravo pred vratima, već će otići znači na lijevu stranu ili na desnu stranu kako njegov pogled ne bi znači sjekao tamo u unutrašnjost kući. <clears throat> Nakon toga kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala opet u suri An-Nur u 61. ajetu فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة a kada ulazite u kuće vi ukućanima vi ukućane njene pozdravite pozdravom od Allaha propisanim, blagoslovljenim i uljudnim. Kaže, kada vi ulazite u svoje kuće, nerijetko se dešava da ljudi nazivaju selam samo kada ulaze kod nekoga u goste. Ne, propisano je vjernicima da svaki put kada ulazi u kuću, i na tome treba da se odgajamo, da odgajamo svoju djecu kada god ulazi u kuću eselamu alaikum. Došli su iz škole eselamu alaikum. Dolazi iz džamije eselamu alaikum. Bili su u parku, igrali se lopte, ulazi u kuću babo i mama eselamu alaikum. I svakako da roditelji odgovori svoj djeci. Pa kaže uzvišeni Allah i kada ulazite u kuće, vi ukućane njene pozdravite pozdravom od Allaha propisanim. Selam, nazivanje selama je propis koji je došao od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa pogledajte opis selama. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala nazovite pozdravom od Allaha propisnim blagoslovljenim i uljudnim. Blagoslovljen, to je pozdrav blagoslovljen i uljudan lijep. Pa je propisano znači ljudima, nerijetko se dešava da čovjek znači ulazi u svoju kuću i ne naziva selam što je neispravno. Čovjek prilikom ulaska u kuću ne treba tražiti, rekli smo, dozvolu, ali treba poselamiti svoje ukućane, svoju djecu, svoju suprugu, svoju majku, svoga oca i tako dalje. <clears throat> U trećem ajetu kojeg imam Ennevi citirao u ovom e, poglavlju stoji da je kazao uzvišeni Allah وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّ بِأَحْسَنِ مِنْهَا uruduha Kada pozdravom pozdravljeni budete, kada vas neko poselami, lepšim od njega odpozdravite ili ga uzvratite. Kaže uzvišeni Allah, kada budete pozdravljeni, kada vas neko poselami, vi na ljepši način odgovorite ili samo odgovorite. Ovo je dokaz za onu tvrdnju na početku kada smo rekli nazivanje selama u početku je sunnet, pohvalno, lijep postupak, ali odgovoriti je obaveza jer uzvišeni Allah ovdje kaže kada budete poselamljeni odgovorite ljepši ili samo odgovorite. Pa je ovdje došlo u naredbenoj formi odgovorite, što znači obaveza je odgovoriti. Šta znači ovo na ljepši način odgovorite? Rekli smo da imamo tri načina nazivanja selama. Pa ako nama neko kaže eselamu alejkum, samo. Mi ćemo odgovoriti ili eselamu alejkum ili malo ljepše od toga. Eselamu alejkum wa rahmetullah wa alejkumu selam wa rahmetullah. Ili ćemo još malo dodati, pa kada nam neko kaže Esselamu alaikum, mi ćemo reći Wa alaikumu selam, wa rahmetullahi, wa barakatuh. Pa smo mi na taj način odgovorili na ljepši način, a minimalno treba da odgovorimo onako kako nam je nazvan selam, pa ako nam je neko rekao Esselamu alaikum, mi ćemo odgovoriti Wa alaikumu selam. Ako nam je neko rekao Esselamu alaikum wa rahmetullah, mi ćemo reći Wa alaikumu selam wa rahmetullah pa treba da odgovorimo na isti način ili bolji. Pa smo rekli da je odgovaranje na selam po mišljenju islamskog učenjaka s odnovom kuranskom ajetu obaveza. Nakon toga, nakon toga u 545. E, hadisu od Abdullah ibn Amra el-Asa radijallahu ta'ala se prenosi da je neki čovjek upitao Allahog poslanika Šta se smatra najboljim vidom islama? On mu odgovorio da dijeliš ranu, da nahranjivaš siromahe i da nazivaš selam i onome koga poznaješ i onome koga ne poznaješ. Pita čovjek Allahu poslanika alaihi salatu wasalam Ejul islam je hajr. Koji islam je najbolji? Kako da se ja najbolje ponašam u islamu? Pa kaže Allahu poslanik u to vrijeme bilo mnogo gladnih osoba kao što ih ima i danas. Pa kaže najbolji islam je da ljude hraniš, da dijeliš hranu i da nazivaš selam i onima koje znaš i onima koje ne znaš. Muslimane koji znaš i muslimane koje ne znaš da im nazivaš selam. To je propisano čovjeku muslimanu i to se smatra jednim od najljepših vidova islama. <clears throat> Nakon toga u 847. hadisu od Ebu i Bera ibn Aziba radijallahu ta'ala su da je rekao Allahu poslanik naredio nam je sedmoro. Allahu poslanik naredio je, preporučio je sedam stvari u pogledu odnosa muslimana među muslimanima. Pa kaže Allahu poslanik alaih salatu wasalam da obiđemo bolesnika. Ako je naš komšija, naš prijatelj, naš poznanik bolestan, njegovo pravo je, od prava muslimana jeste da ga obiđemo. Druga stvar, da pratimo dženazu, ako je preselio naš poznanik prijatelj rođak, da odemo i da pratimo njegovu dženazu, da dovimo Allahu subhanahu wa ta'ala za njega, da mu oprosti grijehe. Da nazdravimo onome ko kihni. Vidjet ćemo poslije, od propisa Islama jeste i propis kihanja. Pogledajte savršenstva. Za propise kihanja znate koliko se propisa vezuje. Čovjek kada kihne kaže Alhamdulillah, kihnuo je, i kaže Alhamdulillah. Oni koji ga čuju po mišljenju određenog broja učenjaka obavezni su da mu kažu Jerhamuke Allah, Allah ti se smilovo. On kaže Alhamdulillah, hvala Allahu što sam kihnu. Ljudi koji ga čuju kažu Jerhamuke Allah i onda onaj koji kihnu odgovara njima i kaže Jehdikumullah, wa Allah i vas uputio i popravio vaše stanje. Pa za ovo kihanje, vidjet ćemo poslije, vezuju se mnogi propisi. Kom je nazdraviti, kom je ne nazdraviti i tako dalje. Pa kaže Allah poslani, kada čujete čovjeka da kaže da kihnu i kazao Alhamdulillah, vi recite jerhamu Allah. Nažalost, velik broj muslimana, procentualno 95%, nikada nisu čuli za ova nazdravljanja, već ljudi kada neko kihne, nazdravlja i to je to. Što je suprotno bontonu Islama, Islam nas uči da čovjek kada kihne da se zahvali Allahu, a današnja nauka je otkrila koliko je korisno za ljudsko tijelo kihanje, pa je to Boži poslanik prije 1600 godina preporučio da čovjek kada kihne kaže Alhamdulillah, gospodaru svjetova hala koji je dao da tako lijepo kihnem i da svoje tijelo rasteretim, a onaj ko čuje kaže Jerhamuke Allah, Allah ti se smilovao, a onda on odgovara Jehdikumullah wa yuslihu balekum, Allah vas uputio i popravio vaše stanje. Nastavljamo ovih sedam stvari koje su spomenuti u ovom hadisu, pa kaže da se nazdravi onome ko kihni, da pomognemo slabome, znači ako je insan zakinut nekoga uznemirava, da takvom insanu pomognemo, da pružimo podršku onome kome je nanesena nepravda, da širimo selam. Zbog ovoga imam Nevi citirao ovaj hadis, da budemo znači od onih koji će širiti selam, kako? Nazivajući selam ljudima, e, hajde da kažemo, oživljavajući tu praksu, ako pogledamo u historiju evo, naših savremenih učenjaka za šeha Mohameda Saliha El Uthejmina se prenosi da je njegova kuća bila nekoliko stotina metara u džamiji, da je se dugo zadržavao idući iz džamije svakog insana kojeg bi sreo po selamiju bi islamskim pozdravom. A vidjet ćemo da je to bila i praksa ashaba, da su izlazili na pijacu, ne želeći ništa da kupe, samo da bi sreli ljude i da bi im nazivali selame i na taj način jačali međuljudske odnose i na taj način postizali se vape koji ćemo poslije vidjeti za nazivanje selama. Nakon toga hadis 848. Od Ebu Huriri radijallahu ta'ala se prenosi da je Allah poslanik rekao Nećete ući u džennet sve dok ne budete vjerovali. Prvi uvjet, nećete ući u džennet dok ne budete vjerovali. Ne može ući nevjernik u džennet. Nećete ući u džennet dok ne budete vjerovali. To je prvi uvjet. Pa kaže se dalje u hadisu, a nećete biti potpuni vjernici sve dok, drugi, sve dok jedni druge ne zavolite. Aha, nećete ući u džennet dok ne budete vjernici. Nećete potpuno vjerovati dok se ne zavolite. To je druga stepenca. A kaže Allah poslanik, želite li vam ukažem na nešto što će? Ako to budete prakticirali, dovesti do toga da se međusobno zavolite. Širite sela, međusobno, nazivajte jednim drugima selam. Pogledajte kako ide stepence. Nećete ući u, u dok ne budete vjerovali. A nećete potpuno vjerovati dok se ne zavolite. Hoćete li da vam kažem na nešto, da vam ukažem nešto? Ako budete radili, vi ćete se zavoljeti nazivajte jednim drugima selam. Obrnuto, s kraja hadisa, nazivajte selam, pa ćete se zavoljeti. Kada se zavolite, tada ćete potpuno vjerovati, a kada potpuno vjerujete, tada ćete ući u džennet. Allahu akbar. Nazivajte selam da biste se voljeli. Ako se zavolite, tada ćete potpuno vjerovati, a ako potpuno vjerujete, tada ćete ući u džennet. Pa ovaj hadis nedvosmisleno ukazuje da je korist nazivanja selama povećanje među međuljudskih odnosa i međusobne ljubav među muslimana. Razlika je kada naiđeš pored čovjeka i čovjek obori glavu, namrgodi se, srdit, ljutit, a razlika je kada čovjek naiđe pored insana pa mu pruži ruku, assalamu alaikum, u selam, pa gdje si, pa kako si. To jača međuljudske odnose jednog društva. Rekli smo Islam neprestano, neprestano postići na sve što će jačati međuljudske odnose ljudi u jednom društvu. Nakon toga, u hadisu od eh, Ebu Jusufa, Abdullah ibn Selama, radijallahu ta'ala, ovo je jedan od prvih hadisa koji je Allah poslanik izrekao kada je došao u Medinu. Tek učinio hijđru, prvi, među prvim hadisima koji je Allah poslanik rekao Prenosi se od Ebu Jusufa, Abdullah ibn Selama radijallahu anhu, da je čuo Allahu poslanika kako kaže o ljudi, širite, o ljudi širite selam, nazivajte jednim drugima selam, dijelite hranu, čuvajte rodbinske veze i klanjajte namaz dok drugi spavaju pa ćete ući u džennet spokojno. Pogledajte, četiri stvari koje čovjek ako radi, ući će u džennet. Tri stvari su vezane za čovjekov odnos prema narodu i društvu, jedna je vezana za Allaha. Pogledajte, to je islam. Tri četvrtine su vezane za narod, a jedna je vezana za gospodara. Pa kaže Allah poslanik ali se letu u ovom hadisu, o ljudi, nazivajte jedni drugima selam. To je prva stvar. Druga stvar, dijelite hranu, nahranjujte siromahe. Druga stvar. Treća stvar, čuvajte rodbinske veze. Pazite na rodbinu, obilazite, pitajte, komunicirajte i na kraju klanjajte noću, noćni namaz. Kada drugi ljudi spavaju, ući ćete u džennet spokojno i mirno. Pa tri stvari, nazivajte selam, dijelite hranu, čuvajte rodbinske veze. Tri stvari od ove četiri vezuju se za naš odnos prema ljudima. A jedna stvar se samo vezuje za naš odnos prema Allahu putem noćnog namaza – pa vidimo, od vrijednosti nazivanja selama jeste da kada se on nađe u komparaciji zajedno sa četiri druge stvari, odnosno sa druge tri stvari, da je razlog ulaska u džennet nazivanje selama, dijeljenje hrani, čuvanje rodbinskih veza i klanjanje noćnog namaza, ući ćete u džennet lagano i smireno. Nakon toga onaj poznati događaj koji sam malo prije spomenuo, 850. Eh, hadis od Tufejla ibn Ubeja ibn Kaba, on pripovijeda, znači ja ću to rezimirati, da je on sa Abdullah ibn Omerom se mnogo družio, pa bi Abdullah ibn Omer izlazio na pijacu i ne bi ništa kupovao. Pa je njega to zainteresiralo, kaže, e, obraćajući se njemu, kaže, ti izlaziš veoma često na pijacu, odeš, prohodaš i vratiš se. Nikada ne pitaš ni za cijenu, ni cecankaš, ni pazarivaš. Pa mu je kazao Abdullah ibn Omer radijallahu ta'ala anhu, na pijacu idemo radi selama, da ga nazivamo onome koga sretnimo. On je izlazio, znači pogledajte koliko su ti ljudi, koliko su ti ljudi pazili na društvo. Izlazili su samo da se sretnu sa ljudima, da im selam nazovu, da se međusobna ljubav među njima poveća. <clears throat> Nakon toga, Imam Neu i Rahmetullah u 132. poglavlju kaže način nazivanja selama, gdje je pojasnio on u svome govoru, iako u ovoj knjizi veoma je malo govora od, e, od imama Nevija, ovdje kaže imame Nevi, pohvalno je da onaj koji prvi naziva selam kaže Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh, neka su na vas mir, Allahova milost i njegov blagoslov, koristeći pri tome zamjenicu za množinu. Znači, makar mi sreli jednog čovjeka, mi možemo kazati Esselamu aleike, selam i mir neka je tebi, alejke, ovo ke u arapskom je za jedninu. Ali je lijepo i pohvalno da čovjek nazove za množinu i kaže Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Znači da se nazivanje selama, da se nazivanje selama e, bude na način množini. s tim što ako bi čovjek nazvao selam u jednini, njegovo nazivanje selama je validno i potpuno, jer vidjet ćemo u hadisima nekim da su ashabi znali doći i poslaniku kazati Esselamu alejke i ne bi to Boži poslanik alaihi salatu wasalam negirao. Isto onaj koji odgovara, pohvalno je da odgovori u množini da kaže wa aleikumus selam, ne wa alejke selam, iako je ispravno i može, ali je bolje da to bude u množini wa alejkumu selam, wa rahmetullahi, wa barakatuh. 851. <clears throat> E, hadis Imran ibn Husayn radijallahu ta'ala kazuje Neki je čovjek došao kod vjerovjesnika sallallahu alaihi wasallam i rekao Assalamu alaikum a vjerovjesnik odgovori na selam, nakon čega čovjek sjede, tada vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam reče deset. Deset selapa. Nazvao je čovjek najkraću vrstu selama i kaže Assalamu alejke, Assalamu alejkum. Kaže Boži poslanik deset. Najkraća verzija deset sevapa. Pa kaže nakon toga dođe drugi čovjek i reče Esselamu alejkum, wa rahmetullah. Dodao je riječ Esselamu alaikum wa rahmetullah. Boži poslanik povećaje se vape i kaže 20. Pa je čovjek sjeo, pa kaže e, ovaj ashab, tada dođe i treći čovjek i reče Esselamu alaikum wa rahmetullah wa barakatuh. Vjerovjesnik tada odgovor na selam, a čovjek sjede, tada vjerovjesnik reče 30. Hadis bilježi imam Ebu Dawud Tirmizija. Znači, kada čovjek nekome nazove samo selam, kaže Esselamu alaikum, ima deset sevapa. Ako kaže Assalamu alaikum wa rahmetullah, samo riječ dodao, 20 sevapa shodno Božim riječima Božih poslanika. Ako doda drugu riječ, Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu, 30 sevapa. Pa pogledajte koliko mi dnevno izgubimo sevapa, hem što ne dodajemo selam potpun, Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu, a prilikom ulaska u kuću, prilikom izlaska iz kući, koliko puta čovjek u toku dana naziva selam. Zato smo rekli na početku ovog druženja da ovo su propisi koji su nam svakodnevno, svakodnevno potrebni. <clears throat> Nakon toga, e, imam Nevi citirao je hadis 852. od Aiše radijallahu ta'ala anha. Aisha kazuje, jednom prilikom Allahu poslanik alaihi salatu wasalam rekao mi je, evo, Džibril ti naziva selam, Ajamo, reka, Ajamo reko, wa alaihi selam wa rahmetullahi wa barakatuh, neka su i na njega mir, Allahu milost i Allahu blagoslov. Rekli smo, imam nevi rahmetullahi alaihi, kada komentariše ovaj hadis, kaže, yustahabbu en je rudda ala rasuli mahu, fe je kulu wa alejke wa alaihi selam, Kaže, pohvalno i lijepo je kada neko nekome prenese selam. Kao što je ovdje Boži poslanik je preneo Aiši selam od Džibrila. Džibril je poslao selam Aiši, pa Boži poslanik kaže, evo Džibril te selam i o Aiša. Pa je ona odgovorila, u alihi selam, pa na osnovu tog hadisa islamski učinjaci su postavili pravilo da čovjek kada odgovara nekome na selam da kaže wa ke, i tebi selam wa alejhi selam wa alejke, wa alejhi selam, wa alejke, wa selam. Znači, ako nam neko dođe i kaže poselamio taj i taj, mi ćemo odgovoriti na način što ćemo kazati wa alejke, wa alejhi selam. Nakon toga, 853. hadis od Enesa radijallahu ta'ala prenosi da bi vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam kada bi nešto rekao, to ponovio tri puta, sve do ga prisutni u potpunosti ne bi razumjeli, a isto tako kada bi došao među ljude i poselamio učinio bi to tri puta. Kaže Imam Ennevi, ovo se e, vjerovatno odnosi na situaciju kada se u skupu nalazi velik broj ljudi. To je ono što smo na početku spomenuli. Allahu poslanik bi ponekada, kada bi bila potreba zatim, ponovio neku riječ ili rečencu ili propis tri puta kako bi ljudi bolje zapamtili. Isto tako kada bi došao u masu ljudi pa neko razgovara, neko čuje, neko ne čuje, Boži poslanik bi nazvao tri puta selam, pa smo to pokazali praktično na početku, ako znači ima dosta ljudi, da kaže eselamu alaikum, Esselamu alaikum, eselamu alaikum. Znači pohvalno je, ali ako su ljudi čuli naš selam, nema onda potrebno se e, ponavlja dovoljno da čovjek jednom kaže eselamu alaikum, wa rahmetullahi, wa barakatuh. <clears throat> Nakon toga, Navodi imam Ennevi Rahmetullahi Alihi hadis u kojem stoji da Allah poslanik kada bi dolazio kod nekoga na veći, postoji mogućnost da ima ljudi koji su legli spavati, a ima ljudi koji su budni. Pa kaže se da Allah poslanik alihi ve veselam kaže on bi dolazio noću i tiho nazvao selam da ne probudi one koji su zaspali, ali ipak dovoljno glasno da ga čuju oni koji su bili budni. Pa je od da čovjek bude umjeren prilikom nazivanja selama. Pa primjer, radi ako smo došli kod nekoga u kuću, a možda ima u toj kući dijete koje spava ili možda da nekog ne uznemirimo, nazvat ćemo to na način da nas čuju oni koji su prisutni, a da ne probudimo oni koji spavaju. Ako bi došli kod nekoga na sjelo, na u kuću koja ima djeci, nazvat ćemo selam na način kako ga je nazivao Boži poslanik, da nas čuju ljudi, a isto tako da to ne probudi osobu koja spava. Nakon toga 855. hadis od Esme bint Jezid radijallahu ta'ala anha prenosi se da Allah poslanik ali salatu wasalam jednog dana prošao kroz džamiju, a u njoj je sjedila skupina žena pa ih je poselamio pokretom ruke. Hadis bilježi imam Tirmizija, kaže imam Ennevi, Ovim se želi reći da ih je poslanik Ali nam poselamio i riječima izgovarajući riječi i šaretom, to jest podizanjem ruke, što potvrđuje i predaj koji bilježi Ebu Davud. Znači, Boži poslanik je prošao kroz džamiju, a u jednom dijelu džamije su sjedile žene, pa je Boži poslanik poselamio e, spajajući u svome selamu dvije stvari. Esselamu alaikum, znači poselamio izgovarajući riječi i išaretom, znači pokazujući svojom rukom. Pa iz ovog propisa islamski učenjaci spominju da čovjek kada naiđe, kada pored skupine žena nema smjetnje da tim ženama nazove, da nazove selam. Postoji različite predaje i govor učenjaka da čovjek ako naiđe samo pored jedne ženi, pored jedne ženi, da li treba da je nazove selam ili ne. U svakom slučaju, ako bi se radilo da je čovjek mlad i mlada djevojka, Allah najbolje zna bolje izbjegavati i nazivanje selama, kako na taj način ne bi se otvarala vrata šetanu, ali ako čovjek naiđe e, pored više žena ili žena koje su, da kažemo, e, u nekim poznim godinama, nema smetnje e, da im nazove selam, pogotovo u našim krajevima gdje se od čovjeka koji prakticira vjeru, kada naiđe pored žena, one očekuju zato što se na njemu vidi da praktikuje vjeru, ako čovjek znači naiđe iz džamije pa da mi, znači žene inšala bizna u tome nema ništa sporno od ovom hadisu Božijeg poslanika alihi salatu wasalam. Nakon toga 857. hadis od Ebu Hurire radijallahu ta'ala anhu se prenosi da je poslanik rekao jahač naziva selam pješaku, pješak onome ko sjedi, a manja skupina većoj u jednoj predaji i mlađi prvi naziva selam starijim. To je ono što smo pojasnili na početku od propisa nazivanja selama. <clears throat> da Allah poslanik je napravio e, kao neki e, redoslijed ko bi kom je trebao da nazove selam. Iako ćemo poslije vidjeti da je najbolja osoba ona koja prva nazove selam. Ali neki bonton i neka ljestvica jeste da onaj ko vozi auto ili u prijašnje vrijeme ko je jahač, on će nazvati selam nekome ko pješači ili nekome ko sjedi. Ako imamo osobu koja pješači, a neko sjedi pored puta ili negdje u svojoj radnji, onda osoba koja prolazi, ona je ta koja će nazvati. Ne da čeka da mu neko iz radnji ili onaj ko sjedi nazove selam, ne. Znači ako čovjek brže prolazi, e, znači autom ili jahajući, on će nazivati selam osobama koji pješači ili koji sjedi. Ako čovjek pješači, nazvat će selam onima koji sjedi. Manja skupina ili pojedinac poselamit će veću skupinu, a mlađi insan će poselamiti onoga koji je stari. To su neka osnovna pravila e, za ko kom je treba nazvati selam. Nakon toga dolazimo do pitanja e, znači koji smo malo prije spomenuli, to je od Ebu Umami e, El Bahile radi Allah kazuje da je ima Allahu poslanik ali se letu selam rekao u istinu je Allahu bliži i kod njega odabrani onaj čovjek koji prvi nazove selam. Dvojica ljudi idu i prolazi. Kod Allaha je bolji i na većem stepenu onaj koji prvi nazove selam. Pogledajte kako je vjera lijepa, kako je plemenita, kako je potpuna, pa kako je savršena, da postiće da se ljudi natječu u tome da jednim drugima iskažu selam i mir. Zamislite kada idete najveće ulicom i ide neko u susret, pa možda, možda vas je imalo strah ko je, šta je, ali kada vam čovjek kaže Assalamu alaikum, mir vama, ne, ne sikirajte se, ne brinite se, od vas, od mene vas ne može zadesiti ništa loše. Assalamu alaikum, mir vama, wa rahmetullah i Allahova milost, wa barakatu i Allahov blagoslov neka je na vas pa se čovjek onda ljepše osjeti. Pa pogledajte kako Islam preporučuje da ljudi prilikom susreta da se natječu ko će kom je prija iskazati selam i blagostanje koje je spomenuto. U drugom hadisu stoji Neko je upitao Allahu poslaniće, kada se dvojica ljudi susretnu, koji će od njih dvojice prvi nazvati selam, a on odgovori onaj koji je odabraniji kod uzvišenog Allaha. Ko je kaže treba nazvati selam? Dvojica, kaže onaj koji je više odabran kod Allaha, on će požuriti i on će nazvati selam osobi koju je sreo. Tako da postigne ovu vrijednost spomenutu u ovom hadisu. <clears throat> Nakon toga dolazimo do onog e, propisa koji smo spomenuli na početku, jer smo mi na početku pokušali da rezimiramo sve propise vezane za selam, odnosno većinu tih propisa, svakako da ima propisa koji nismo spomenuli. Kaže imam Ennevevi u 134. poglavlju, pohvalno je nazvati selam osobi koja se u kratkom vremenu sretne više puta, kao na primjer onaj ko uđe pa izađe, pa opet ubrzo zatim uđe ili ako se između dvojice ljudi ispriječi drvo ili nešto slično. Kaže imam nevi, pohvalno i lijepo je da ako su dvojica ljudi bili u kontaktu, sjedili, pa je čovjek izišao i vratio se brzo. Ili su išli pa ih rastavilo drvo da opet jedan drugom nazovu selam. Subhanallah il azim, kako je vjera savršena, kako je potpuna, kako je precizno definisala čovjekove postupke u toku dana. Čovjek sjedi sa čovjekom, otišao je, samo izišao je, kratko vraća se, opet eselamu alaikum. Čovjek pješači, između njih dvojice je auto ili između njih dvojice je drvo, opet kada sretni Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Zbog bitnosti ovog ibadeta i zbog bitnosti tragova koji proizilaze iz toga, vidjeli smo u onom hadisu, nazivajte selam da biste se zavoljeli, ako se zavolite onda ćete potpuno vjerovati, ako potpuno vjerujete onda ćete uz Allahovu pomoć ući u džennet. <clears throat> Kaže se u hadisu od Ebu Huriri radijallahu ta'ala anhu, u hadisu koji govori o čovjeku koji ne, e, nepropisno obavljao namaz. Prenosi se da je ovaj čovjek nakon što je klanjao došao poslaniku i nazvao mu selam, pa mu je poslanik alihi selam na selam i odgovorio. A nakon toga mu rekao vrati se opet klanjaj jer ti uistinu nisi klanjao. On se vratio, ponovio namaz, a zatim opet prišao poslaniku i opet mu nazvao selam pa se sve ovo ponovilo tri puta. Poznati onaj hadis u Buhari i muslimu da jedne prilike Allah poslanik sjedio sa svojima sahabima. Pa je ušao u džamiju čovjek i klanjao je prije što se sjedne u džamiji je propisano i velik broj ljudi i to ne zna da je propisano čovjek prije što sjedne u džamiji da klanja dva rekiata. Ta dva rekiata se zovu tahijetul mesjid. U vjerodostojnom hadisu Boži poslanik kaže kada neko od vas uđe u džamiju neka ne sjeda dok ne klanja dva rekiata. Pa je došao ovaj Asav, klanjao je dva rekiata, ali je klanjao brzo. Ali nije imam nevevi spomenuo ovaj hadis zbog toga. Spomenuo ga samo i zbog nazivanja selama. Pa je došao taj čovjek, nazvao selam Božim poslaniku. Boži poslanik mu odgovorio i kaže Boži poslanik irđa, fa salli, fa inne kelem tu salli, vrati se, klanjaj, ponovi namaz. Nisi klanjao, ono malo prije se ne broji. Toliko si brzo klanjao da se to ne broji. I mi danas kada ukažemo nekome na grešku da brzo klanja, ljudi se ljute i kaže otkud vama pravo da vi neći namaz proklazite neispravnim. Imamo pravo jer smo ga uzeli od Božijeg poslanika. Božiji poslanik kada bi vidio ljude koji brzo klanjaju, rekao im vrati se, klanjaj, nisi klanjao, ne broji se, prebrzo si klanjao. Pa ovaj ashab znači, dolazi u džamiju, klanja dva rekiata, sjeda kod poslanika, naziva mu selam, Božji poslanik mu odgovara na selam i kaže idi vrati se klanja, nisi klanjao. Pa je otišao, ponovo klanjao i ponovo sjeo. Tu je, blizu, vidi ga. Pa je nazvao selam, pa mu je Boži poslanik odgovorio na selam i opet mu rekao vrati se i klanjaj ti nisi klanjao. Pa se to ponovilo tri puta, da ga je tri puta vraćao, tri puta dolazio i tri puta nazivao selam Božijem poslaniku. Nakon toga Božiji poslanik spomenuo i kaže, kada mu je ovaj čovjek rekao Allah poslanik ja drugačiji ne znam. Pa kaže Allah poslanik, kada doneseš početni tekbir, prouči nešto od Kur'ana, nakon toga otiđi na ruku, pa se potpuno smiri, nakon toga se vrati na kijam, pa se potpuno smiri, nakon toga otiđi na seždu, pa se potpuno smiri, pa se vrati sa sežde i na sjedinje, pa se potpuno smiri, pa učini potpuno drugu sežnu. Znači na svakom ruknu u namazu obaveza je da se čovjek smiri svakako. To je jedna dodatna sporedna koristi iz ovog hadisa. Ono zbog čega imam rahmetla Rahmetullah ih citira ovaj hadis jeste činjenica da čovjek ako sretni nekog, nazove mu selam, pa se odalji i vrati, propisano i lijepo je da ponovo nazove selam. U 860. hadisu od Ebu Huriri stoji da je poslanik Ali Selam rekao kada neko od vas sretni svoga brata muslimana, neka ga poselami. A ako ih nakon toga rastavi neko drvo, zid ili kamen, pa se opet sretnu, neka mu opet nazove selam. Kaže, kada neko od vas sretni brata muslimana, pa nazove selam, pa idu pješači, pa ih rastavi zid ili drvo ili kamen. U današnje vrijeme je to auto ili nešto slično mi Opet kada se sretnu, opet jedni drugima neka nazovu selam. <clears throat> Nakon toga, kaže se u poglavlju, pohvalno je nazvati selam prilikom ulaska u svoju kuću. Kako neko ne bi shvatio, kao što smo mi malo prije spomenuli, da je nazivanje selama eksplicitno vezano samo za situaciju kada neko odi nekom je drugom i sretni nekog drugog, ne. I kada uđeš u svoju kuću, nazivaj selam zbog blagoslova beričeta, zbog sevapa koji su spomenuti i zbog plodova i koristi koje je Allah poslanik spomenuo zbog nazivanja selama. Pa treba da odgajamo sebe, svoje porodce, svoje supruge, svoje majke, svoje očeve, svoju djecu, da kada god uđu u kuću, bez obzira bili su u džami bili su u školi, vratili su se iz prodavnice, uvijek da nazivaju selam prilikom ulaska u kuću, kaže uzvišeni Allah, a kada uđete u kuće, vi ukućane njene pozdravite pozdravom od Allaha propisanim. Pa smo citirali već jednom ovaj kuranski ajt iz kojeg Imam Ennevi želi da uzme propisi potvrdi da čovjek i treba prilikom ulaska u svoju kuću da naziva selam svojim ukućanima. Od Enesa radijallahu ta'ala u 861. hadisu se prepovjeda da mu je Allah poslanik rekao Sinko moj, kada uđeš u svoju kuću, nazovi selam ukućanima, to će donijeti blagoslov i tebi i njima. Enes je bio sluga Božih poslanika, ali se letu selam, pa mu je Božih poslanik preporučio i kaže, o sinko moj, kada uđeš u svoju kuću, ne u tuđu kuću, po selami ukućani selamom, kaže to će donijeti blagoslov, blagostanje, beričet i tebi, a i tvojim ukućanjima. <clears throat> Nakon toga 862. hadis od Enesa radijallahu ta'ala anhu e, u poglavlju nazivanje selama djeci od Enesa radijallahu ta'ala se prenosi prošao je pored djece i nazvao im selam. A zatim je rekao ovako je postupao Allahu poslanik hadis bilježi Buhari i Muslim. Enes opet sluga Božijeg poslanika, živio je sa poslanikom deset godina, pa jedne prilike naišao pored djece pa ih je poselamio. Pa onda za ljude koji ne znaju zašto je on to učinio, pojasnio i kaže ovako je radio Allahov poslanik. I on kada bi prošao pored djece nazivao bi selam. Pogledajte opet savršenstvo i ljepotu Islama. Čovjek, znači iako je stari, on uvažava, respektuje djecu ukazuje im da, da oni imaju e, svoje posebno mjesto kod njega, nailazi pored djece, eselamu alaikum, kako ste djecice, šta radite i tako dalje. Pa je od sunneta da znači i starije osobe kada naiđu pored djece da ih poselami islamskim pozdravom selamom. U 863. hadisu od Sehra ibn Sada radijallahu ta'anhu se prenosi da je kazao među nama je živjela neka žena, starica koja je sakupljala repu i zajedno sa malo ječma, ona bi to e, izmjela i kuhala bi u loncu. Kada bismo klanjali džumu namaz, počeli bi se razilaziti, nazivali bismo joj selam, a ona bi nas time častila. Pogledajte, imam Enevi citira ovdje hadis koji indirektno ukazuje na to da se naziva selam ženama koji su starice. Spominje on propis da jedna žena bila koja bi znači sakupljala repu, uzjela bi, samljela bi malo ječma, sve bi to svarila zajedno, pravila bi kao neko jelo, kao neku kašu i kada bi ljudi klanjali džumu, prolazili su pored nje i ona im je to grabila i davala, ali kaže Enes, E, odnosno Sehl ibn Sad, pa bi mi prolazili pored nje, selamili bi se sa njom, nazivali bi joj selam, a ona bi nama dijelila tu hranu, pa iz ovoga uzimamo da su ashabi Allahu poslanika, alaihi salatu wasalam, da su starim ženama nazivali, nazivali selam. Nakon toga, e, od ashabike koja se zove umuhani od umuhani kćerke Ebu Talibove, kazuje se u danu osvajanja Mekke došla sam kod vjerovjesnika sallallahu alejhi ve a on se kupao. Dok ga je Fatima zastirala komadom platna, nazvala sam mu selam, pa je spomenula cijeli hadis. Ovdje vidimo e, propis da i čovjek ako se i kupa, mi smo rekli nema smetnje nazvati čovjeku selam i kada klanja on će odgovoriti i šaretom ruke ili znači klimanjem glavi. U ovom slučaju ova asabika došla je, Allah poslanik se kupao, u to vrijeme se ljudi kupali na način da neko drži platno, on se iza platna kupa. Pa je vidjela Božijeg poslanika, vidjela mu je glavu iza platna, došla je ova Asabika, pa je nazvala Božijem poslaniku, ali selam, selam, pa uzimamo iz ovoga propis da žene mogu nazvati muškarcima selam, a isto tako i u stanju dok se čovjek znači e, kupa, da nije sporno da mu neko nazove selam i da on odgovori na taj selam. <clears throat> Nakon toga od Esmi, bint Jezid Allahu ta'ala se prenosi da je rekla vjerovjesnik sallallahu alaihi sallam prošao je pored nas skupini žena i nazvao nam selam. U Tirmizinoj e, verziji spominje Allahu poslanik ali se letu selam jednog dana prošao je kroz džamiju u kojoj su sjedila skupina žena pa je poselamio pokretom ruke. Ovaj hadis smo već jednom citirali i već jednom e, komentarisali. Imam nevi ga je spomenuo ovdje kako bi potvrdio da je Allahu poslanik nazivao skupini žena selam tako da čovjek musliman vjernik ako naiđe pored skupini žena nema nikakve smetnje da tim ženama nazove selam. Nakon toga dolazimo do jednog posebnog propisa. Inšala, već time privodimo e, kraju ovo naše druženje. Od Ebu Hurire radijallahu ta'ala da Allah ali sam rekao nemojte prvi židovima i kršćanima nazivati selam, a kada nekog od njih sretnete na putu, stjerajte ga na njegov najuži dio. Prvi propis ovdje jeste da je Boži poslanik rekao nemojte nazivati prvi vi kršćanima i židovima selam. Ako oni nama nazovu, doće nam propis E, u drugom hadisu kako ćemo im odgovoriti. Znači muslima naziva selam muslimanu. Neće prvi nazvati selam kršćanu ili židovu. Kaže Allah poslanik u ovom hadisu kojeg mnogi nekada neispravno razumiju, neispravno razumiju, Zašto? Zato što ga uzimaju, ne uzimaju ga u kontekstu života Božeg poslanika. U ovom hadisu kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam, Kaže, a kada nekog od njih sretnijete na putu, stirajte ga na njegov uži dio. Nigdje nije zabilježeno da je Boži poslanik kada bi išao i u susjed bi mu išao neki židov ili kršćanin, da bi ga Boži poslanik zgurao, već ovim hadisom se želi kazati, jer tako moramo shvatiti hadis u kontekstu života Božih poslanika, da ako se desi da ćemo doći na jedan uzak dio puta, a mi idemo iz jednog pravca, iz jednog pravca da ide ili kršćanin židovi, mi ćemo proći pa da onda on prođe i nas. Tako je spomenuo šehu Sejmin Rahmetullah Jalihi u komentaru ovog hadisa, jer nigdje nije zabilježeno da je Boži poslanik Alihi se nam prilikom eh, hodanja znači kroz Medinu, ako bi naišao neki kršćan židov, da bi ga on gurao u čošak. Nažalost, neki ljudi i su pogrešno shvatili ovaj hadis. Nakon toga, od Enesa radijallahu ta'ala se prenosi da Allah poslanik ali sam rekao kada vam sljedbenici knjigi, kršćani židovi, nazovu selam, vi im odgovorite riječima ve alejkum i vama isto. Znači rekli smo musliman će nazvati selam muslimanu. Neće nazivati nevjernicima sela, može i postaviti na neki drugi način, ali ako oni njemu kažu eselamu alejkum, on će kazati wa alaikum. Tako se odgovara. U vjerodostojnom hadisu je zabilježeno su židovi došli kod Božijeg poslanika pa su mu kazali esamu alaik. Bez slova l. Esamu alik smrt tebi. Pa im je Božji poslanik odgovorio i vama wa alaikum. Znači ono što vi god meni nazovete i vama tako da isto budi. E, na kraju od Ebu Huriri radijallahu ta'ala se prenosi odnosno od Usami radi Allahu sallam prenosi da vjerovjesnik sallallahu sallam jednom prilikom prošao pored skupine u kojoj su bili izmiješani muslimani i nemuslimani i židovi, pa im je nazvao selam. Znači nema smetnji da čovjek ako naiđe pored skupine u kojoj ima i muslimana i nemuslimana da naiđe i da toj skupini nazove selam. I zadnji propis večeras, pa ćemo ako Bog da sljedeće sedmice nastaviti o propisima koji govori e, o znači tražim dozvole prilikom ulaska u kuću. Posljednji hadis od Ebu Huriri radijallahu ta'ala se prenosi da je rekao Allahu poslanik alaihi salatu wasalam, kada neko od vas dođe na neko silo, neka nazove selam, a kada ustane želeći da ode, neka opet nazove selam, jer prvi selam nije ništa važnije od onog drugog. Na početku ovog predana smo spomenuli da je to jedna velika nepoznanica, zapostavljena stvar kod velikog broja muslimana. Oni muslimani koji nazivaju selam, na njih mislimo, Znači, propisano je vjernicima da kada dođu kod nekoga, da mu nazovu selam. Kada izlaze od njega, kada se sa njim rastaju, da opet nazovu selam na način kao što ga nazivaju prilikom dolaska Esselamu alaikum i odgovara se wa alaikumu selam. Znači, propis koji, nažalost, zapostavljen kod velikog broja muslimana da prilikom odlaska iz sjela, prilikom rastajanja dvojice ljudi, da je propisano da se naziva selam. Molim uzvišnog Allah da nas učiš na putu istine, da nas područi propisima ove lijepe, divne vjeri Islama i na kraju subhaneke, Allahumma da bihamdike, šedun la ilaha ilan wa etubu